Distaga. Diction. Patron nao betek trizek. Un abaden. Un abaden vaad. Un abaden vaad ma klewet. Un abaden vaad ma klewet der. Un abaden vaad ma klewet der de gresti. Pem. Pem din. Pem den war nügen. Pem den war nügen so bit. Pem den war nügen so begloazet. Piw Piu. Piu so koms. Piu so koms kan me mom. Piu so koms kan me mom goos. Piu so koms kan me mom goos, du Te Te ni e Te ni e zo kona Te ni e zo kona Te ni e zo kona diliat kreiz an Dek Degar Degar me pem Degar me pem war nugen Degar me pem war nugen war